Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Treći je travnja 1917. godine. Nešto prije ponoći na finskoj postaji u Petrogradu okupilo se mnoštvo. U zgradi postaje nagurali su se uglavnom vojnici i radnici. Mnogi od njih nose crvene zastave. Ispred postaje parkirani su automobili i oklopna vozila tamo i vojni orkestar. Iako je travanj hladno je, iz usta ljudi izlazi para. Policima ljudi po postaji parkiranim automobilima prelazi snop svjetlosti jednog reflektora. Svi ti ljudi napeto iščekuju dolazak vlaka. Kada je on ušao u postaju, vojni orkestar počeo je svirati Marseljezu. Kada se vlak zaustavio, iz vagona je izašla niska osoba odjevena u švicarski vuneni kaput. Na glavi je imala homburški šešir. Tu je osobu odmah okružila oružana pratnja koja ga odvela u prostoriju koja je nekad služila kao čekaonica za rusku carsku obitelj. Tamo ga je dočekala delegacija Sovjeta. U kratkom susretu pridošlica je rekao da je svijet pred početkom svjetske socijalističke revolucije. Nakon toga izašao je na trg ispred finske postaje i održao kratki govor okupljenom mnoštvu Govor se jedva čuo od žamora. Nakon toga je pridošlica ušao u oklopni automobil i uz pratnju ljudi koji su ga pratili u vagonu koji je došao u finsku postaju, te vojnika i radnika, otišao prema palači u kojoj je nekad živjela balerina Matilda Kšešinska, nekadašnja ljubavnica ruskog cara Nikole II. Tog 3. travnja 1917. u palači Kšešinskaja bio je stožer bolševika. Tamo okupljene vođe bolševičke stranke čekale su da oklopni automobil doveze jednog od istaknutih revolucionara, koji se nakon godina izgnanstva vratio u Petrograd. Ime tog revolucionara je Vladimir Iljić Lenjin. Kada je vlak s vagonom u kojemu su bili Lenjin i njegovi drugovi iz znanstva ušao u finsku postaju, stari svijet ušao je u zadnje mjesece svog postojanja. 4. travnja Lenjin je sa svojom naoružanom pratnjom došao u Tauritsku palaču. Nedavno je u toj palači bila privremena vlada koja je osnovana nakon februarske revolucije i abdikacije cara Nikole II. Sada su tamo bili okupljeni izaslanici Ruske socijaldemokratske radničke partije bolševika. Tamo je Lenjin okupljene prepasti onim što im je pročitao. Specifičnost sadašnjeg momenta u Rusiji sastoji se u prijelazu od prve etape revolucije, etape koja je dala vlast buržuaziji poradi nedovoljne svjesnosti i organizacije proletarijata na drugu njenu etapu, koja mora dati vlast u ruke proletarijata i siromašnih slojeva seljaštva. Većina okupljenih u Tauritskoj palači smatrala je da je sljedeći korak nakon februarske revolucije izgradnja buržoaske Rusije kao međustanja između carizma i komunizma. Lenjin u tekstu koji je čitao pred okupljenima u Tauritskoj palači, koji je imao naslov o zadacima proletarijata u sadašnjoj revoluciji, a u povijesti će biti poznati kao aprilske teze, nije htio ni čuti o buržoaskom stadiju revolucije. Godine 1905. nakon revolucije koja je potresla temelje carske vlasti, buržoazija nije uspjela izgraditi demokratsku Rusiju. Carski režim uspio je pobijediti revolucionare. S obzirom da je po Lenjinu buržoazija bila preslaba da bi provela revoluciju, to je morao napraviti proletarijat uz potporu siromašnih seljaka. U aprilskim tezama je pisalo. Ne parlamentarna republika Vraćanje na nju od Sovjeta radničkih deputata bilo bi korak nazad, nego Republika Sovjeta radničkih, nadničarskih i seljačkih deputata u cijeloj zemlji, od ozgo do gore. Uklanjanje policije, vojske, činovništva. Plaća svim činovnicima koji treba da budu izborni i u svako doba smjenjivi ne veća od prosječne plaće dobrog radnika. Sastanak Lenjena i boljševika održao se u sobi broj 13 Tauritske palače. Okupljeni nisu mogli doći k sebi kada su čuli što im Lenin čita. Od istaknutih bolševika samo su Aleksandra Kolontaj i Aleksandar Šljapnikov odobravali Lenjinove riječi. Lav Kamenjev smatrao je da je Lenjin poludio. Ostali istaknuti bolševici smatrali su da će se Lenin smekšati kada se upozna sa situacijom u Petrogradu i Rusiji. Lenin se neće smekšati. Lenin je bio zaprepašten kada je vidio da je većina socijaldemokratskih i socijalističkih partija podržala ulazak svojih država u prvi svjetski rat. Tako je bilo i s većinom socijaldemokrata i socijalista u Rusiji. Lenin ih je brzo prozvao socijalšovinistima koji su izdali radničku klasu time što su podržali rat koji je imperialistički na obje strane. U rujnu 1914. Lenin je prebjegao u Švicarsku gdje se pridružio malenoj skupini bolševičkih i menševičkih emigranata. Nemali broj bolševika koji je ostao u Rusiji podržao je ratne napore cara Nikole II. U Švicarskoj je Lenin na nizu proturatnih skupova pokušavao da se prihvati njegov slogan Pretvorite imperialistički rat u građanski. Velikoj većini antiratnih aktivista i migranata taj je slogan bio preradikalan. Lenin je ostao u manjini. Godine 1916. napisao je knjižicu Imperializam kao zadnji stadi kapitalizma. U predgovoru njemačkom i francuskom izdanju te knjižice, prvi puta objavljene 1917. piše u knjižici je dokazano da je rat od 1914. do 1918. godine bio s obje strane imperialistički, to jest osvajački, pljačkaški, razbojnički rat. Rat za podjelu svijeta, za podjelu i ponovnu podjelu kolonija, sfera utjecaja, financijskog kapitala i tako dalje. Jer se dokaz za to kakav je istinski socijalni ili točnije istinski klasni karakter rata ne nalazi, razumije se, u diplomatskoj historiji rata – nego u analizi objektivnog položaja vladajućih klasa u svim ratujućim državama. Da bi se predstavio taj objektivni položaj, ne treba uzeti primjere i pojedine podatke. Pri ogromnoj složenosti pojava društvenog života može se uvijek prikupiti koliko se hoće primjera ili pojedinih podataka za potvrdu kakvog bilo stava, već obavezno cjelokupnost podataka o osnovama privrednog života svih ratujućih država iz svega svijeta. Lenjinu teza da je jedini izlaz iz općeg pakla Prvog svjetskog rata revolucije u kojoj će biti svrgnut stari poredak nije donijela puno pristalica. On je bio usamljen u Švicarskoj. Između ostalog živio u Cirihu, ulici Špilgase. On je živio i na kućnom broju 1. Na kućnom broju 16 bio je Cabaret Voltaire, ključno mjesto nastanka dadaizma, koje je također sanjao u revoluciji, ali i umjetnosti. Navodno su Lenin i utemeljitelj dadaizma Tristan Zara ponekad kratili emigrantske dane igranjem šaha. U siječnju 1917. Lenin je na sastanku mladih socijalista Švicarske rekao ove riječi. Mi, stari ljudi, možda nećemo preživjeti odlučne bitke nadolazeće revolucije ali čini mi se da s velikim pouzdanjem mogu artikulirati nadu da će mladi ljudi koji divno rade u socijalističkom pokretu Švicarske i cijelog svijeta imati sreću da se ne samo bore, već i pobjede u nadolazećoj proleterskoj revoluciji. Od 1890. godina kada se uključio u socijalistički pokret, Lenin je smatrao da je revolucija blizu. U siječnju 1917. činilo se da Lenin više ne vjeruje da će za svog života nju doživjeti. Ali samo četiri mjeseca nakon tih riječi Lenjin, povratnik u Rusiju, uvjeravao je bolševike da je revolucija na dohvat ruke. Oni su mislili da je on ili sišao suma ili ne pozna situaciju. Lenin je često puta u svom životu smatrao da je on jedini u pravu i taj je stav iskazivao krajnje grubim riječima. Ali tog proljeća 1917. Lenin je imao pravo. On je uporno kroz travanj pokušavao uvjeriti boljševike i njihove pristalice da je revolucija jedini izlaz. Ona će jedina donijeti mir, podjelu zemlje, bolje uvjete za radnike, izravnu demokraciju. Lenin je malo ublažio svoje govore i slogane, ali nije popuštao. Orlando Figes u knjizi Narodna tragedija, povijest ruske revolucije, ovako opisuje način na koji Lenin istupao u javnosti. Njegovo govorništvo bilo je sivo. Nedostajalo mu je sjajne elokvencije, patosa, humora, živih metafora, boje ili drame, kakve su imali govori Trockog ili Zinovjeva. Lenjin je još imao i hendikep da nije mogao razgovjetno reći glasove R i S, ali njegovi govori imali su željeznu logiku i Lenjin je imao dar da iznađe jasne slogane koje je ugurao u glave svojih slušatelja beskrajnim ponavljanjem. Govorio je s palčevima zataknutim u prsluk ispod pazuha, ljuljajući se naprijed nazad na petama kao da se sprema skočiti, poput ljudske rakete u gomilu koja ga sluša. Gorki, koji je prvi put čuo Lenjina kako govori 1907. mislio je da je on u početku loše govorio, ali nakon minute ja sam kao i svaki drugi bio uvučen u govor. Bilo je to prvi put da sam čuo nekoga da složena politička pitanja tako jednostavno izlaže. Nije bilo stremljenja prema lijepim frazama. Svaku je riječ dao jasno i s velikom lakoćom je otkrio svoju misao. Potresov, koji je znao Lenjina i radio s njim od 1894. objasnio je tu privlačnost čudesnom hipnotičkom moći. Polako i uporno Lenjin je u bolševičkoj stranci dobivao većinu. Slika da su bolševici bili monolitna skupina i mit koji je nastao puno kasnije. U trenutku dok je Lenin pokušavao u travnju 1917. godine proširiti potporu svojim aprilskim tezama, glavni urednici Pravde, partijskog glasila bolševika Lavka Menjev i Josif Isarionović koji su se sredinom ožujka te 1917. vratili iz progonstva u Sibiru, zauzimali su se za umjereniji pristup. Oni su smatrali da je buržovaski stadij nužan u pretvaranju Rusije u zemlju u kojoj će onda tek izbiti proletarska revolucija. Protiv takvih stavova Lenin je u travnju neumorno pisao. U dokumentu nastalom uoči sve ruske konferencije socijaldemokratske radničke partije bolševika, nazvanom Zadaci proletarijata u našoj revoluciji, Lenin je napisao. A mi hoćemo preinačiti svijet. Mi hoćemo završiti svjetski imperialistički rat u koji su uvučene stotine milijuna ljudi, zapleteni interesi stotina i stotina milijardi kapitala, koji se ne može završiti demokratskim mirom bez najveće u povijesti čovječanstva proletarske revolucije. A mi se plašimo sami sebe, mi se hvatamo za omiljenu dragu prljavu košulju. Vrijeme je da zbacimo sa sebe prljavu košulju, vrijeme je da opučemo čisto rublje. 24. travnja bolševičko vodstvo održalo je u palači balerine Kšešinska konferenciju. Među vodstvom većinu nisu više držali pobornici umjerenog smjera. Najžustriji protivnici Lenjinovih aprilskih teza otišli su menševicima. Oni koji su ostali priklonili su se gledištu da će samo revolucija donijeti mir svima, zemlju seljacima, kruh i posao radnicima i samo određenje neruskim narodima Ruskog carstva. Lenjinu je trebalo manje od mjesec dana da uvjeri vodstvo bolševika da se nema što čekati s revolucijom. Stari svijet, i to ne samo u Rusiji, bližio se svom kraju. Malo je tko mogao tada, osim Lenjina, vjerovati da će za nešto više od pola godine privremena vlada pasti i da će u Rusiji početi revolucija. U sljedećih nekoliko emisija povijesti četvrtkom govorit ćemo o oktobarskoj revoluciji, događaju koji je potresao svijetu. Naš sugovornik je profesor povijesti novinar Novog lista Tihomir Ponoš. Već i prije kraja februarske revolucije, dakle prije pada dinastije Romanov, nastaje nešto što će obilježiti Rusiju sve dok bolševici nisu došli na vlasti, dok nisu konsolidirali svoju vlast. To je zapravo razdoblje dvovlašća. Gotovo istovremeno, dakle, vladaju s jedne strane privremena vlada, s druge strane Sovjeti, pri čemu je daleko najvažniji Petrogradski Sovjet e, radničkih i vojničkih deputata. Vlada nikad nije kontrolirala situaciju, a Petrogradski Sovjet je prije svega kontrolirao Petrograd i Petrogradske ulice, što se vidjelo recimo u nizu prosvjeda, demonstracija, štrajkova koji su organizirani i u razdoblju između dvije revolucije. Prije vlade, privremene vlade je zapravo bio formiran vrlo kratkotrajni privremeni odbor Dume i njemu je na čelu bio Rodzijanko, bio političar koji je inače bio predsjednik četvrtog saziva Dume, ali je među revolucionarima, dakle onima koji su proveli tu ovaj, ili koji su suglasili s tom februarskom revolucijom 1917. godine, bio dosta nepopularan jer je bio obilježen kao recimo carev čovjek i on je zapravo bio na neki način dosta zaslužan za to da je formirana vlada u koju su ušli mnogi čelnici i ljudi iz Dume, a ne iz Sovjeta, jer na taj način je htio minimizirati ulogu Sovjeta. Privremena vlada je formirana i drugog ožujka ona je objavila svoju deklaraciju koja je zapravo bila vrlo liberalna za, za to vrijeme. Dakle, prvom točkom je bila dana amnestija političkim zatvorenicima, dakle zatvorenicima zapravo po raznim osnovama koji se mogli smatrati bilo političkim, bilo zbog nacionalnih, bilo zbog e, vjerskih razloga. Zajamčan je ni sloboda koje do tada nisu postojale u Rusiji, dakle od slobode tiska, slobode govora, slobode udruživanja, slobode javnog e, okupljanja, slobode sindikata i tako dalje. I uvedeno je univerzalno pravo glasa, što je u to dobi bilo prilično rijetko. Zima 1916. na 1917. bila je treća ratna zima u Rusiji. Početkom veljače, na goleme gubitke u ratu, na slom proizvodnje zbog kojeg su tisuće radnika bile bez posla, došla je nestašica kruha. Brašna je bilo, guverner Petrograda Balk tvrdio je da u skladištima ima hrane za tjedan dana, ali ona nije dolazila do trgovina. Pored nestašice hrane, Petrograd je prolazio kroz jednu od najhladnijih zima u zadnjih nekoliko godina. Prosječna temperatura u glavnom gradu Rusije bila je minus 15 stupnjeva Celzija. Književnik Maksim Gorki je 4. veljače napisao pismu supruzi Jekatarini, u kojoj je napisao da je u Petrogradu hladno kao u Laponiji. Grad su udarili arktički mrazovi i snježne mečeve. Tvornice su se zatvorile. Na tisuće otpuštenih radnika lutalo je ulicama grada. Mečeve i mrazovi nisu samo zatvorili tvornice. Orlando Zbog sloma transportnog sustava Petrograd je ostao bez redovitih opskrba brašnom i gorivom. Zbog nedostatka brašna i goriva pekare su se često zatvarale. Žene su čekale u redu cijelu noć za hljeb kruha, da bi im u rane jutarnje sate rekli da se kruh neće prodavati toga dana. Stalni prekidi u opskrbi kruha prirodno su izazvali glasine u redovima. Ljudi su govorili da špekulanti i kapitalisti, što je u ksenofobičnoj i ratnoj atmosferi obično označavalo njemačke ili židovske trgovce, namjerno zaustavljaju dostavu kako bi povećali cijene. Čak su i obrazovani liberali naginjali tome da nestašicu vide kao zlodjelo izdajničke vlade. 19. veljače vlasti Petrograda objavile su da će racioniranje početi od 1. ožujka. Počele su se širiti glasine da uskoro neće biti zaliha kruha i da će svi nezaposleni biti ostavljeni da umru od gladi. U paničnoj kupovini koja je uslijedila, police su ostale puste, izbile su tučnjave i na nekoliko pekara razbijeni su izlozi. 23. veljače zima je konačno popustila. Jutro je u Petrogradu osvanulo s blagih minus 5 stupnjeva Celzija. Izašlo je i sunce. Blago vrijeme potrajeće do 5. ožujka. Ali taj 23. veljače po julijanskom kalendaru bio je po gregorijanskom kalendaru 8. ožujka, dan kada se slavio Dan žena. Oko podneva velike skupine žena krenule su prema središtu grada kako bi tražile bolja prava za sebe i jednako s muškarcima. početka se vlasti nisu bojale tog prosvjeda. Guverner Balk je vidio mješavinu prosvjednica sastavljenu kako od dama iz visokog društva, tako i seljakinja i studentkinja. Radnica nije bilo puno, ali u poslijepodne stvari su se počele mijenjati tekstilne radnice iz Viborga, koje su ujutro počele štrajkati zbog nedostatka kruha, došle su u središte grada. Kako su prolazile gradom, počeli su im se pridruživati radnici. Uskoro su se čuli uzvici kruha i dolje car. Do početka večeri sto tisuća radnika izašlo je na ulice Petrograda. Počeli su i sukobi s policijom. U sljedećih nekoliko dana broj štrajkaša se povećao. Počeli su i sukobi s policijom i vojskom. Na trgu Znamenska, gdje je bio ogroman spomenik caru Aleksandru III, simbolu autokratske vlasti, održavani su najveći skupovi. Netko je od štrajkaša na spomeniku napisao Nilski konj. Bio je to narodni nadimak za taj kip. 25. veljače dvjestotinjak tisuća radnika bilo je na ulicama. U masi su se pojavile crvene zastave. U nedelju 26. veljače 1917. središte Petrograda pretvoreno je u vojni tabor. U nedelju demonstranti su izašli na ulice nešto kasnije. Sada ih je dočekala vatra iz pušaka. Na desetine radnika bilo je ranjeno ili ubijeno tog dana. Orlando Fajgs piše. Najkrvaviji incident dogodio se na trgu Znamenskaja, gdje je odred za obuku pukovnije Volinski ubio više od 50 ljudi. Bio je to strašan pokolj. Časnik koji nije mogao natirati svoje mlade i vidljivo živčane vojnike da pucaju u demonstrante, zgrabio je od jednog vojnika pušku i počeo divlje pucati u gomilu. Među mrtvim tijelima koja su se nagomilela oko spomenika Aleksandru III. Nilskom konju, bila su i dva vojnika pukovnije koji su prešli na stranu naroda. Bio je to ključni trenutak. Sada su demonstranti znali da su ušli u borbu na život i smrt s carskim režimom. U toj borbi car Nikola II. će izgubiti. Februarska revolucija, koja će početi demonstracijama žena na Međunarodni dan žena, natjeraće cara Nikola II. da abdicira 2. ožujka 1917. godine. Vlast u Rusiji preuzela je privremena vlada. Međutim, nakon februarske revolucije i radnici i vojnici htjeli su izravnije odlučivati. Rezultat te želje bili su sovjeti, vijeća radnika i vojnika. Petrogradski sovjet osnovan je zapravo čak i prije privremene vlade. Dakle, 27. veljače, po starom julijanskom kalendaru, u Taurinskoj palači koja će biti sljedećih mjeseci sjedište i privremene vlade i Petrogradskog sovjeta. U poslipodnevnim satima okupilo se 30 do 40 intelektualaca socijalističke provenijencije i oni su zaključili da bi trebalo osnovati Sovjet. Sovjeti nisu nešto novo u ruskoj povijesti. Radnički sovjeti su bili formirani za vrijeme revolucije 1900 pet godine. Oni su odlučili pozvati i radnike i vojnike u taj sovjet i iste večeri, negdje oko 9 sati na večer, je formiran Petrogradski sovjet i na tom formiranju je bilo oko 250 ljudi. Dakle, radnika, vojnika i ljevičarskih e, socijalističkih e, intelektualaca. Taj Petrogradski sovjet je već prvog ožujka donio svoju najpoznatiju odluku, to je naredba broj 1, koja će imati daleko sežne posljedice. Ona se odnosila na vojsku, a zapravo je izravna posljedica onoga što je dan ranije učinio, odnosno pokušao učiniti Rodzijanko, tada ovaj još uvijek predsjednik Dume, koji je sve vojnike koje su sudjelovali u revoluciji u Petrogradu, pozvao da se vrate u vojarne, da se vrate zapravo svom uobičajenom vojničkom životu, da što se njih tiče bude sve kao što je bilo prije, dakle da se nastavi sa onom klasičnom subordinacijom na kojoj počeva svaka vojska. E sad Petrogradskom sovjetu se to nije svidjelo ili mi je to previše mirišalo na predrevolucionarno razdoblje i na carizam i objavili su dakle tu naredbu broj 1 koja se ticala vojske, a prema njoj vojnici i mornari dužni su poslušati nadređene samo ako naredba nije suprotna dekretima Petrogradskog sovjeta. Nadalje bilo je u toj naredbi zapisano da će jedinice izabrati deputate u sovjete, dakle svaka jedinica će organizirati svoj Sovjet i oni će ovaj, biti popunjeni na, na temelju e, izbora i oni će zapravo biti ti koji će voditi jedinice i tim sovjetima će se predati oružje jedinice, dakle oni bi trebali imati oružje te određene jedinice pod e, svojom kontrolom. Trotski je kasnije ukazao da je ta naredba broj 1 jedini vrijedan dokument februarske revolucije. Ona je imala ogroman utjecaj po rusku vojsku. Ona je u potpunosti zapravo gotovo pa razorila disciplinu u ruskoj vojsci. Naime, standardna zapovjedna linija je zahvaljujući toj naredbi broj 1 potpuno uništena i to će se vidjeti 1917. u ruskoj vojsci svo vrijeme gdje će zapravo doći do obrnute situacije. Prije su časnici maltretirali vojnike, sad se bilo dogodilo to da su vojnici maltretirali časnike. Raspored discipline bio je potpun i erozija je naravno trajala mjesecima, a i tekako dobro se vidjela recimo za vrijeme ofenzive Kerenskog u lipnju 1917. godine. Kada je u kolovozu 1914. izbio rat u Europi, Rusija je bila saveznica Velike Britanije i Francuske. Kao i sve sile te 1914. Rusija je ušla u rat sa tajnim sporazumima, sa saveznicima u kojima joj je obećan izlaz na toplo more. To je podrazumijevalo komadanje Osmanskog carstva i predavanje Bospora i Dardanela Rusiji. Međutim, rat nije išao kao što su to planirali cari i njegovi časnici. Do 1917. Rusija je pretrpjela strašne gubitke. Oko 5 milijuna ljudi izgubljeno je u bitkama na istoku Europe. Njemačka vojska prodala je duboko u teritoriji Ruskog carstva. Izbjeglice su preplavile središnju Rusiju. Šila Fitzpatrick u knjizi Ruska revolucija piše. Porazi su hranili sumnje na izdaju na najvišim mjestima. Jedna od glavnih meta bila je supruga cara Nikole II, carica Aleksandra, koja je po rođenju bila njemačka princeza. Skandal je okruživao Aleksandrinu vezu s Rasputinom, sumnjivom ali karizmatičnom osobom, koju je ona vjerovala kao istinskom božjem čovjeku, koji je mogao kontrolirati hemofiliju njezinog sina. Kada je Nikola preuzeo odgovornost vrhovnog zapovjednika ruske vojske, što ga je odvelo iz glavnog grada na duža razdoblja, Aleksandra i Rasputin dobili su katastrofalan utjecaj na imenovanja ministara. Odnose između vlade i četvrte dume drastično su se pogoršali. Raspoloženje dume i obrazovane javnosti obuhvaćeno je u frazi koju je kadet Pavel Miljukov izrekao u govoru o vladinim nedostacima. Je li ovo glupost ili izdaja? Rasputin je ubijen krajem 1916. godine. Do tada je prvi svjetski rat razotkrio sve nedostatke carskog režima. Za razliku od događaja iz 1812. kada su Napoleonove trupe krenule u napad na Rusiju, nakon poraza javnost se nije svrstala iza vlade i cara. Sada je svaki porez samo povećao osude carskog režima. Početkom 1917. ugled cara i njegovog režima jedva da je postojao. Vojnici na bojištima, koji su do tada već tri zime krvarili, više se nisu u značajnom broju borili za cara. Vojnici i mornari, pogotovo oni u Petrogradu i oko njega, bili su među najradikalnijim pristalicama bolševika. Kada je Lenin početkom travnja došao na finsku postaju, dočekali su ga i zaslanici i radnika, ali i vojnika. Zanimljivo je prije svega kako Lenin doputovao do Petrograda. On je deset godina e, živio u inozemstvu kao politički emigrant. I za vrijeme Prvog svjetskog rata je živio u neutralnoj Švicarskoj i po iskazima svjedoka njegovih suradnika kada je čuo da se dogodila revolucija je bio zapravo pa čak i potišten. Dakle, počelo se događati nešto što je on priželjkivao, na čemu je radio koliko je mogao što u Rusiji, što u inozemstvu godinama Sada sad se to počelo događati, a on je daleko i bilo je upitno hoće li uopće moći doći do Petrograda. Da bi došao do Rusije, on je morao preći preko teritorija centralnih sila s kojima je Rusija bila u ratu. To je bilo nekoliko varijanti kako da se to napravi i na kraju je njemačka vlada zapravo dala dopuštenje Lenjinu u jednoj skupini zapravo 35 ljudi su bili bolševici koji su bili u egzilu, to su bili članovi njihovih familija, dakle njihove, ne znam, supruge, čak jedan ovaj dječak. I oni su u posebnom zapečačenom vagonu smjeli putovati kroz Njemačku. Naime, oni su bili državljani zemlje s kojim je Njemačka bila u ratu, pa zapravo ne bi smjeli putovati. Međutim, Njemačka je imala politiku od izbijanja Prvog svjetskog rata da će pomoći svaku onu organizaciju u zemljama članicama Antante koja bi na neki način mogla podrivati tu zemlju. Naravno da Njemci nisu znali s kakvim ishodom će to završiti, kakav će ishod svega toga biti, ali naravno da su im bolševici kao grupacija koja je protiv cara bila, koja je bila i protiv rata i koja je za mir, da su im bili interesantni. To putovanje je trajalo nekoliko dana i nije da nije bilo zanimljivo. Oni prije svega bolševici su se spremili dakle, za taj put. Dakle, oni su pripremili i hranu. Su došli na, na švicarsko-njemačku granicu i švicarske vlasti su im oduzele svu hranu. Jer je za vrijeme Prvog svjetskog rata bilo zabranjeno iznositi hranu iz Švicarske. Uzeli su im hranu, ajde, onda su, što bi se reklo, Njemci uskočili sa, sa hranom. Ali bilo je dogovore isto tako da će u tom vagonu biti dva njemačka čuvara. Međutim, oni se nisu smjeli susresti, nisu, nisu smjeli doći u dodire sa bolševicima, ni bolševici s njima. I onda su na podu vagona, pri kraju vagona, kredom povukli crtu koja je izigravala graničnu liniju. Dakle, to je bila linija koju nisu smjeli preći s jedne strane njemački čuvari, njih dvojica, a s druge strane bolševici, njih 35. Tu je za bolševike nastao zapravo jedan ozbiljan problem jer je e, vagon imao dva WC-a, jedan na početku, jedan na kraju. Kada je povučena ta crta, to je značilo da je njih 35 imalo jedan WC, a ona dva njemačka čuvara su imala isto tako jedan WC za sebe. Prve vijesti o revoluciji u Rusiji Lenjinu je donio njegov drug, izgrani revolucionar Bronski. On je bio zbunjen da Lenjin i njegova supruga ne znaju ništa o revoluciji i o tome da je nakon 1613. godine dinastija Romanov izgubila vlast u Rusiji. Lenjin nije bio siguran da Bronski ne pretjeruje. Odmah je otišao pregledati sve novine. Kada se Lenjin uvjerio da je revolucija uistinu počela, i da je car Nikola II, koji nije htio pomilovati Lenjinovog brata Aleksandra u oči izvršenja smrtne presude, postao građanin Romanov, počeo je smišljati način kako doći iz neutralne Švicarske u Rusiju. Lenjinove planove ovako opisuje Robert Service u Lenjinovoj biografiji. Kako je Lenjin morao razmišljati o alternativama, Njegova najmaštovitija misao bila je da se preruši u gluhonimog šveđanina i ukrca na vlak koji je preko Njemačke vozio do Danske, te da onda nađe put do Finske i konačno do Petrograda. Nadja ga je odgovorila o toga i upozorila ga je na to da bi on na kraju u svom snu počeo pričati o menjševicima i tako bi bio otkriven. Njegove druge ideje bile su isto tako lude. U jednom trenutku je, na primjer, Lenin predložio da unajmi zrakoplov, tada nepouzdan oblik prijevoza, i da njime prijeđe na drugu stranu istočne fronte. Nije htio odustati od toga plana sve dok mu netko nije rekao da niti jedan stroj ne može preletjeti tu udaljenost i da bi ga u svakom slučaju topništvo centralnih sila oborilo. Lenin nije htio da mu se ponovno dogodi 1905. kada je u Rusiji uspio doći tek nakon nekoliko mjeseci od revolucije. Julije Martov, istaknuti menševik koji je s Leninom osnovao časopis Iskra, došao je na ideju da se od njemačke vlade zatraži dopuštenje za prelazak njezinog teritorija. Plan je bio da za svakog revolucionara koji bi prešao preko Njemačke privremena vlada pusti jednog njemačkog ili austro-ugarskog državljanina koji je bio interniran u Rusiji. Privremena vlada bila je protiv, ali ju je Petrogradski sovjet prisilio da pristane na taj dogovor. Njemačkoj vladi nije bilo toliko do interniranih državljana koliko do stvaranja nereda u Rusiji. I tako je tridesetak ruskih revolucionara krenula na putovanje vlakom kroz Njemačku. Bilo je problema s pušenjem. Mnogi su bili strastveni pušači, Lenin nije podnosio pušenje i, i duhanski dim. I onda je prvo ovaj, sve koji su pušali otjerao u kupe trećeg razreda. Onda su se u kupeima trećeg razreda tako počeli veseliti, glasno pričati, što je izazvalo interes na stanicama kroz koje su oni prolazile. Bilo je jako važno da niko ne shvati da se bilo tko važan svakako ovaj, vozi u tim vagonima. I sad na jednom imate vagon kojem dolazi iz kojeg čujete kako odjekuje ruski jezik. Oni su prešli Baltik brodom, došli u Švedsku koja je bila neutralna, čak i taj kratkotrajni boravak u Štokholmu ima veze za ikonografiju oktobarske revolucije. Na su rekli da bi trebao obnoviti garderobu. On inače dosta skromno živio u, u Švicarskoj u egzili, tako bavio se tim svojim političkim radom, objavljivao je časopise, knjige, nije baš imao nekakve velike prihode, pa je vjerojatno je zapustio garderobu i tamo je kupio čovjek ovaj, nešto nove odjeće i, i novo odjelo. On je inače nosio šešir, a u mu je kupio onaj svoj glasoviti kačket po kojem je kasnije postao poznat. I na kraju su oni preko Finske, koja je tad bila dio Rusije, ali sa velikom autonomijom i on na kraju došao tog 3. E, travnja 1917. godine na finsku stanicu u Petrogradu i gotovo odmah potom ovaj, objavio te svoje apronske teze i rekao je, a to je bio taj problem koji je tako malo ovaj, zbunio i, i bolševike, da odmah treba ići na socijalističku revoluciju. Mi smatralo se da nakon što padne carizam, da će neko vrijeme Rusija morati biti buržuaska kako bi se adaptirala i kako bi se stvorili uvjeti za socijalizam, odnosno za socijalistički preobražaj društva. On je to, tako rekuć, preko noći otklonio i rekao ne nikakvo buržuasko razdoblje, to to ne dolazi u obzir, treba sad raditi na tome da se što hitnije stvore zapravo uvjeti za to da se provede socijalistička revolucija i da se dođe na vlast. Kada je abdicirao car Nikola II i kada je njegov brat, veliki vojvoda Mihajlo, odbio ponudu da nasjedi svog brata na prijestolju, vlast u Rusiji formalno je preuzela privremena vlada. Tu će biti nekoliko ozbiljnih kriza u odnosima, posebno tamo oko srpanskih dana, kada će privremena vlada i, i hapsiti voreće bolševike, a Lenin ponovo ovaj, bježati iz eh, Petrograda. Oni zapravo pozicioniraju tako da oni ne žele surađivati sa privremenom vladom i tu su oni vrlo čvrsti. Dakle, nema suradnje s privremenom vladom i nema suradnje s menševicima. I to je linija koju će oni držati do kraja. Neće ulaziti ni u kakvu vlast, ni u kakve kombinacije što se tiče vlasti i vremenom će im se, i to zapravo relativno kratkom vremenom od svega nekoliko mjeseci, to isplatiti, će zahvaljujući tome njima zapravo naglo početi rast popularnost, što je naravno povezano bilo i sa strahovitim padom uopće bilo kakve popularnosti, povjerenja, bilo čega ovaj, kada je riječ o privremenoj vladi. Na, na ruku je bolševicima išla i travenska kriza. To je zapravo bio sukob oko vanjske politike između privremene vlade i Petrogradskog sovjeta. Predsjednik vlade je bio knez Lavov, ali najmoćniji čovjek je bio Miljukov, Pavel Miljukov, ministar vanjskih poslova, koji je odlučio nastaviti vanjsku politiku kako je vođena u vrijeme carske Rusije i koji je odlučio da Rusija bi svakako trebala nastaviti ratovati, ispuniti svoje ratne ciljeve, a ratni cilj zapravo za Rusiju znači zauzimanje tjesnaca, Bospora i Dardanela i Carigrada. Sovjeti su u to doba, dakle Petrogradski Sovjet u to doba još uvijek zapravo podržavati taj apel svim narodima svijeta od prvog ožujka 1917. koji je protiv rata, a Miljukov je u travnju poslao notu Antanti, dakle svojim saveznicima kojim ih obavještava da to Rusija nastavlja rat u skladu sa ciljevima s kojima je ušla u rat. Međutim, ono što nisu znali da je telegrafist koji je imao objedu tu poruku bio bolševik i on je tu poruku zapravo proslijedio bolševicima i 20. travnja 1917. je Pravda objavila tu notu Miljukova i to je izazvalo veliku krizu u vladi i došlo je do kako bi se ova, danas reklo do rekonfiguracije vlade. Miljukov je ispao iz vlade, a vlada koja je do tada bila pa ipak dominantna, ove zapravo liberalna, a u nju ulaze umjereni socijalisti, ulazi recimo Menševik eh, Cereteli i on eh, preuzima ministarstvo pošta, dok eh, Černo Veser preuzima ministarstvo poljoprivrede, što je zapravo dosta logično da Eser preuzima ministarstvo poljoprivrede, ili njima selo je bilo nekakva glavna baza. Još je jedan važan ruski revolucionar, možda jednako bitan kao Lenin, dočekao februarsku revoluciju na zemstvu. On je svoje migrantske dane provodio u Njujorku, nakon što ga je zbog proturatnog i revolucionarnog djelovanja protjerala francuska vlada. Ime tog revolucionara je Lav Davidović Bronštajn, ali on je poznatiji kao Lav Trotski. Sa svojom uobičajenom izravnošću Trotski je vijesti o padu monarhije komentirao riječima – Narod je tako žestoko povratio monarhiju da se ona neće moći ponovno uspuzati u njegovo grlo. Kao i Lenin, on je smatrao da treba pod svaku cijenu zaustaviti rat i započeti socijalističku revoluciju. Trotski je u Finsku postaju došao 4. svibnja, mjesec dana nakon Lenjina putem je saznao da su boljševici pod utjecajem Lenjina promijenili svoju strategiju i da više nema buržoaske etape koju treba proći na putu do revolucije. To je bio i stav Trockog. Međutim, boljševici su još pamtili da je 1903. godine na onom važnom sastanku kada se Ruska socijaldemokratska radnička partija podijelila na menjševike i boljševike, Trocki bio za menševike nakon dolaska u Petrograd, stari suparnici shvatili su da se više tako puno ne razlikuju. Godine izgnanstva i ratna stvarnost približili su njihova mišljenja. Robert Service u biografiji Lava Trotskog piše. Bolševici, usprkos tome što su bili manjina u Sovjetima, bili su odlučni da povećaju svoj utjecaj među radnicima, seljacima i vojnicima, dok su nevolje privremene vlade samo rasle. Oni su objavili da je kapitalizam osudio Rusiju na ekonomsku i društvenu katastrofu i na dugo vojno krvoproliće. Zemlja je trebala radničku vladu, Trotski je tako mislio puno prije nego što je Lenin izveo svoja ideološka uvijanja kako bi opravdao poziv na socijalističku revoluciju. Alternativa je bila da prizna da je bio u krivu. To je bilo nešto što Lenin nikada nije volio činiti. Trotski nije likovao, usprkos tome što su mu se godinama rugali zbog zagovaranja radničke vlade. Bolševici su bili među onima koji su ga nazivali čudakom koji ne razumije marksizam. Kada se vratio u Petrograd, Trotski se pridružio Ruskoj socijaldemokratskoj radničkoj partiji internacionalista, znanoj i pod imenom Mežrajonci. Lenjin i Trotski sve će bliže surađivati. Slagali su se gotovo u svemu, ali Lenjin nije htio da bolševici bilo kome predaju prvenstvo, koje su stekli u mjesecima nakon objavljivanja aprilskih teza. Lenjinu nije promakla sposobnost Trotskog, posebno njegova govornička vještina. Robert Service piše. Njegov utjecaj na političku krajnju ljevicu produbio se kada je govorio na masovnim okupljanjima. Ljudi su dolazili kako bi imali užitak slušati ga. Ponekad je oduševljenje bilo toliko veliko da je on mogao napustiti Cirque Modern, veliko kazalište gdje su održavani mnogi javni mitinzi, jedino ako su njegovo tijelo prebacivali preko glava okupljenih. Nije pripremao svoje govore unaprijed, nije imao vremena za to, a ishvaćao je da je njegov talent cvao kada riječi nisu bila ograničene na pisani oblik. Govorio je književno, bio je sardoničan, uvjerljiv i gorljiv. Njegova kestenjasta neobuzdana kosa vijorila na povjetarcu. Nikada nije propuštao izgledati dobro u svom trodilnom odijelu. svikerima bio je odmah prepoznatljiva figura. Bio je više od većine ljudi u publici i kretao se gipko dok je birao riječi i teme kojima bi ih uzbudio. Bile su mu drage geste. To je bilo korisno u razdoblju kada su zvučnici publici na otvorenom nesavršeno prenosili zvuk. Kada je htio nešto naglasiti, ispružio bi svoju desnu ruku i uperio prst prema publici. Lenjin i Trotski bit će dvojac koji će masa u Petrogradu privući na strane bolševika. Od manjine u Sovjetima bolševici će postati najutjecajnija partija. Da, Sovjeti ili možda bi bilo najzgodnije prevesti kao vijeća, u, u, u tom kaosu 1917. oni su zapravo tijela, kad bi čovjek pogledao nekakve ruske dokumente pravne koje tada postoje, onda bi se pitao odakle Sovjeti, šta, šta, sad oni i odakle im toliko velika moć. Oni se organiziraju po nekoliko principa, organiziraju se po teritorijalnom principu, pa je tu daleko najmoćniji Petrogradski sovjet, pa je tu moćan i važan Moskovski sovjet. E, organiziraju se po radnom principu, dakle organiziraju se sovjeti po tvornicama i organiziraju se u vojsci. Kronštatski mornari su svakako bili jedni od najvažnijih eh, i oni su imali veliku ulogu u svim tim zbivanjima 1917. godine kao pesnica revolucije, kasnije je snimljen u doba Sovjetskog saveza i film iz Kronštata. I Kronštat je bio veoma važno mjesto. A u gotovo svim vojnim jedinicama su formirani sovjeti, i stanje je išlo dotle, to se posebno dobro vidjelo za te ofenzive Kerenskog u lipnju 1917. godine, da bi časnici izdali naređenje, a onda bi Sovjeti razmotrili hoće li se to naređenje provesti ili neće. Dakle, oni su imali ogromnu moć i zapravo su imali i ogromnu ulogu u tom uništavanju, u tom propadanju institucija carizma koje su još bile i opstale nakon februarske revolucije. S druge strane, oni su posebno u gradovima imali ogromnu moć na ulicama. Oni su bili ti koji su mogli izvesti desetke ili stotine tisuća ljudi na ulice. I oni su bili jako važno mjesto jer se propaganda obavljala prije svega kroz Sovjete. Ne kroz privremenu vladu. Privremena vlada je tijelo koje sjedi u Tauritskoj palači, onda kasnije od rujna u, u Zimskom dvorcu i koje je tako, vlada kao vlada konferira, donosi neke odluke koje može ili ne može provesti, ali borba za mase, borba za duše, borba za svoje sljedbenike se vodila kroz Sovjete. I kroz Sovjete se moglo dosta dobro gledati tko raste, a tko pada. Lenin se bojao da revolucija ne prođe poput pariške komune, da nakon početnog uspjeha ne bude slomljena. Najveću noćnu moru predstavljala mu je pomisao da bi se mogla učiniti greška u koracima, udariti prerano ili prekasno, povesti se za radikalnim elementima kod bolševika i tako otuđiti umjerene, ili čekanjem otuđiti radikale koji su bili udarna snaga buduće revolucije. 20. na 21. travnja dio Petrogradskog komiteta bolševika pokušao je demonstracijama zbaciti privremenu vladu. Vlada je brzo uspostavila red na ulicama. Lenin je brzo osudio, kako je rekao, avanturizam petrogradskih usijanih glava. 24. travnja Lenin je na konferenciji bolševika izjavio. Mi smo samo htjeli miroljubivu izvidnicu snaga naših neprijatelja. Nismo željeli bitku. Ali Petrogradski komitet krenuo je malo predaleko ulijevo. Krenuti predaleko ulijevo u trenutku akcije bilo je glupavo. To se dogodilo zbog nesavršenosti u našoj organizaciji. Je li bilo grešaka? Da, bilo je. Samo oni koji ne djeluju ne rade greške. Ali dobro se organizirati to je težak zadatak. Boljševicima je u korist išla i nevjerojatna nepromišljenost privremene vlade – dok su ljudima prvi ciljevi bili kruh i mir, ona je sanjala o spašavanju ugleda na bojištu, govori profesor povijesti i novinar Novog lista Tihomir Ponoš. To je, danas se može reći, a i onda bi se to ovaj, moglo reći kada je to odlučio napraviti, bio suicidalan potez. Dakle, glavna zamjerka je bio rat, teškoća rata i strahote rata i veliki gubici koje je Rusija trpjela. Jedan od glavnih zahtjeva je bio da se taj rat nekako, što se Rusije tiče, završi, a privremena vlada i Kerenski su taj rat uporno produživali. Taj rat je za Rusiju postao dodatno besmislen, zapravo dobrim dijelom i zbog te naredbe broj 1 gdje se vojska počela urušavati. Jel? Dakle, na, na, na prvoj liniji se vojska počela danomice ovaj, urušavati. Bilo je sve većih i većih problema i sa opskrbom vojske. Naime, kako nije funkcionirala centralna vlast, ili privremena vlada, teško da bi se mogla nazvati funkcionalnom centralnom vlašću, nastali su velike problemi u opskrbi i vojske i stanovništva gradova. Posebno je bilo problema sa urednom ovaj, dostavom hrane, što će se pak posebno zaoštriti na jesen. Krenski je bez obzira na sve to odlučio pokrenuti veliku ofenzivu kojom će zapovjerati Brusilov. Dakle, isti onaj čovjek koji je 1916. vodio veliku rusku ofenzivu, koja je po nekim parametrima bila najuspješnija i najambicioznija ruska ofenziva u Prvom svjetskom ratu, jer su zadali najveće probleme i austro i Njemačkoj vojsci. A s druge strane, upravo to je bila ofenziva koja je strahovito skupo koštala rusku vojsku, broju poginulih, mrtvih, zarobljenih i koja je zapravo otupila i onako nenaročito ubojitu oštricu ruske vojske. Kerenski je zamislio da će on tom jednom velikom pobjedom, on nije računao da će on pobjeriti jednom bitkom u ratu, jer je znao kakav je to rat, da se s jednom bitkom tu sad ne može privesti rat kraju. Ali je odlučio da će on jednom velikom ovaj, bitkom, jednom velikom ofenzivom preokrenuti tog rata, vratiti moral vojsci koji je poljuljan, učvrstiti poziciju privremene vlade, nakon toga potencijalno možda krenuti i u obračun sa Sovjetima i dokazati da je ruska vojska koju su oni tada zvali zbog svih onih promjena koje su vezane uz e, deklaraciju privremene vlade iz ožujka 1917. godine najdemokratskom vojskom na svijetu, da je ta vojska ujedno i veoma efikasna. U privremenoj vladi Aleksandar Fjodorović Kerenski bio je jedini socijalist. U vladu je ušao s dužnosti predsjednika Petrogradskog sovjeta radničkih i vojničkih deputata. Kao ministar pravosuđa on je bio odgovoran za donošenje zakona koji su u Rusiju uveli temeljna građanska prava, pravo govora, okupljanja, slobodu tiska i vjere, opće pravo glasa. U svibnju je Kerenski preuzeo ministarstva rata i mornarice i tada je počeo planirati novu ofanzivu – koja bi Rusiji donijela kakav takav uspjeh na frontu. Kerenski je bio jedan od socijalista koji je podržao ulazak Rusije u Prvi svjetski rat, ali on nije shvatio jednostavnu činjenicu. Radnici i vojnici koji su proveli februarsku revoluciju koja je omogućila pad monarhije i stvaranje privremene vlade nisu žudili za novom pobjedom na ratištu. Radnici, seljaci i vojnici htjeli su kruha i mira. To će im ponuditi bolševici. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Katarina Račić. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.